Book 2 აეროპორტში აეროპორტში მინდა დავჯავშნო ფრენა ათენში მინდა დავჯავშნო ფრენა ათენში ეს პირდაპირი ფრენაა ეს პირდაპირი ფრენაა თუ შეიძლება ადგილი ფანჯარასთან არამწევლთათვის თუ შეიძლება ადგილი ფანჯარასთან არამწევლთათვის ჩემი ჯავშნის დადასტურება მინდა ჩემი ჯავშანის დადასტურება მსურს ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს. როდის არის შემდეგი ფრენა რომში? როდის არის შემდეგი ფრენა რომისკენ? არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი? არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი? არა, ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი. არა, ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი. როდის დავეშვებით? როდის დავეშვებით? როდის ჩავალთ? როდის ჩავალთ? როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში? როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში? ეს თქვენი ჩემოდანია? ეს თქვენი ჩემოდანია? ეს თქვენი ჩანთაა? ეს თქვენი ჩანთაა? ეს თქვენი ბარგია? ეს თქვენი ბარგია? რამდენი ბარგის წაღება შემიძლია? რამდენი ბარგის წაღება შემიძლია? 20 კილო. 20 კილო. როგორ მხოლოდ 20 კილო? როგორ მხოლოდ 20 კილო? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე. www წერტილი book2 წერტილი de